А през третиот дел сега ќе го посветиме на третата книга Мојсеева. Значи, малку ќе направиме пауза со Евангелието по Јован, затоа што утрово беа поставени некои прашања, некои посебни прашања во врска со библиската полка. И Не е страшно, малку повеќе да размислуваме за неа, особено затоа што се работи за многу важна библиска полука ово тромесечие. Значи, <clears throat> прашањето колко што се секевам, <clears throat> беше врзано со обредот, поврзан со жртвата за греф, зашто значи, имаме три вида на ритуали со крвта на жртвата за греф. зашто се премачкувал олтарот или жртвеникот, роговите подачно. Зошто се јадела жртвата од страна на левитските свештеници, а беше споменато и прскањето на завесата, внатрешната завеса во светилиштето со крвта од жртвата за греф. Па да почнеме со овие работи најнапред. На почеток ќе прочитаме некои текстови кои што се наоѓаат во третата книга Мојсеева. Ќе отвориме во четвртата глава, трета книга Мојсеева, четврта глава, или Левитска книга, Четврта глава, 25 стих. Дали некој има желба да го прочита? Трета книга Мојсеева или Левитска книга, четврта глава, 25 стих. Еве, јас се го прочитам и нека земе свештеникот крв од жртвата за грев, и со прстот свој нека ги намачка роговите на жртвеникот за сепаленици, а сета друга крв негова нека ја излее во подножието на жртвеникот за сепаленици. му се вели сиот лој, нека го изгори на жртвеникот, како и лојот од жртвата за мир, за помирување, и така ќе го очисти свештеникот од гревот негов, и ќе му се прости. Овдека за каков случај се работи? Значи се работи за некој израелец кој што ќе направил греф и сакал да се покаја за својот греф. Конкретно требало да принесе јаре, ако се работело за некој старешина или главатар, како што е овде речено. Меѓутоа и во случајот на обичен израелец, значи се работало за ритуал со кој што крвта од жртвата за греф се користела на овој начин за помазување на роговите на олтарот, на жртвеникот. Не се внесувала внатре во светилиштето. Најчесто крвта од жртвата за греф се земала и се користела за помазување на, ол, на, ол, на жароговите од жртвеникот. Или олтарот за жртвите се паленици. Остатокот, како што прочитавме, се излевал долу на подножијето на жртвеникот. А потоа на него се согорувал лојот. Значи, сите масноти од жртвата. Што се случува ако се работи за греф, колективен греф, на целиот народ? Значи, од 27 стих натаму се кажува што се случува ако се работи за обичен израелец, што ја само го резимирав, Меѓутоа, што се случува сега, кога целиот народ, значи ко колективно, ќе направи греф заради кој е потребно покаяние. Одговор на прашање ќе најдеме во истата глава, Па да почнеме да читаме од третиот стих. Ако помазаниот свештеник сгрешил, значи свештеник ако сгреши, Тоа за гревот свој што го направил, нека му принесе на Господ од крупниот добиток, теле без недостаток. За гревот на свештеник, поголема жртва теле. Значи, дури ако се работело за, за некој старешина, за некој водач, главатар, наречен тука, значи, за некој политички водач во Израел, и тој, како и за било кој обичен израелец, јаре. Но ако сгреши свештеник теле, зошто? Гревот на свештеникот тежи повеќе во Божи очи. Тесет пати повеќе. па Поотвоќе го доведе телето пред влезот од скинијата на собранието пред Господ, нека ја положи раката своја врз главата на телето и да го заколе телето пред Господ. А помазаниот свештеник нека земе од крвта на телето и нека ја внесе во скинијата на собранието. Што се случува со крвта на телето? Во овој случај се внесува крвта внатре во светилиштето. Значи, за најголемиот број случаеви, Може би вие сте слушале, и тоа како некоја традиција се пренесува, кога некој израелец ке сгреши, ке принесе жртва за греф, па крвта ке му се внесе во светелището и ке се прска за весата. Тоа не било случај со, со секоја жртва за греф, тоа било случај со многу малку случаеви, значи мнозинството случаеви, кога се работило за обични израелци, па дури и за политички водачи, крвта не се внесувала во светилиштето. Само овде читаме, кога се работи за греф на свештеник, а свештеникот на некој начин го представува и народот, или ако се работи за колективен греф, значи целиот народ сгрешил, тогаш крвта се внесува внатре во светилиштето. Тоа, тоа е било исклучено не било правило крвта да се внесе во светилиштето и да се прска завесата. Тоа било исклучок за редки значи, случаеви, односно онолку редки колку што се случува свештеник да направил греф или целиот народ. И свештеникот дека го накваси прстот свој во крвта и со крвта седум пати нека попрска пред Господа спрема завесата на светилиштето. А потоа свештеникот со таа крв нека ги помаже роговите на жртвеникот, на кој се кади со благопријатен мирис пред Господ. Предходно, кога се работело за обичните израелци, со јарешката крв, каде требало да се, чии рогови требало да се помажат, на жртвеникот што бил во дворот, на жртвеникот за жртвите сепаленици. А овдека, откако се е попрскало кон завесата седум пати, да се намажат а, роговите на кадилниот олтар, они што бил внатре во светињата, пред завесата, значи пред светињата на светињите. А остатокот од крвта на телето нека го излее во подножието на жртвеникот за жртви се паленици, сега повторно надвор, значи во дворот, остатокот од крвта повторно во подножието на надворешниот жртвеник за сепаленици, кој е кај влезот од скинијата на собранието. И сега истото го кажува и за лојот, па и за бубрезите и така натаму, да не ги читаме тие детали, па дури за кожата на телето. 13 стих, се префаламе веднаш 13 стих. А ако целата заедница на синовите израелски сгреши, е во колективниот грех, не сакајки. Интересно. Сеќавате што вели апостол Павле во Евреите 9 глава, како што прочувавме во септември. Значи, за кого се принесува, за какви греуви свештеникот посредувал со овие жртви во Стариот Завет, за гревовите на народот направени од незнаење, вели апостол Павле во Евреите 9 глава, таму 7 стих. И потоа вели за ова нема потреба да се зборува по подробно иако сега малку ние дробиме во некои детали. Меѓутоа за евреите не било потребно, до кој е напишено тоа послание, бидејќи тие многу добро били упатени во ова нешто. А ако целата заедница на синовите израелски сгреши, не сакајки, а тоа се сокрие од собирот, па направат нешто што Господ забрано да се прави и бидат виновни, кога ќе се узнае гревот нивни во што сгрешиле, тогаш заедницата нека принесе здраво теле како жртва за гревот и нека го доведат пред скинијата за собранието. Повторно теле како во случајот со свештеникот. Значи, гревот на свештеникот вредел колку и колективниот грев на, на народ. Много интересно. А старешините на заедницата нека старешините на заедницата нека положат раце врз главата на телето пред Господа и нека заколат телето пред Господа. А помазаниот свештеник нека внесе крв од телето во скинијата, значи повторно во светињата се внесува крв. Потоа нека го натопи свештеникот прстот свој во крвта и се думпати нека попрска пред завесата на светилиштето а от таа крв нека стави и на роговите на жртвеникот за кадење, што е пред Господот во скинијата на собранието, додека сета друга крв нека ја излее во подножито на жртвеникот за приноси кој што кај влезат во скинијата на собранието. Истото како и за свештеничкиот крев. Значи, кога се внесувала крвта на жртвата за грев внатре во светињата? Првото одаление е наречено скинија на собранието во Стариот Завет, или шатор на собранијето. Кога се работи само за свештенички греф и за колективен греф, и односно со еден збор кога се работи само за теле, телешка крв, како жртва за греф. Само телешката крв се внесувала внатре како жртва за греф и со неа се прскало по завесата. За гревовите на обични израелци поединци, значи на неракоположени лица, крвта не се внесувала внатре во светилиштето. Само се мачкал олтарот на жртвите се паленици со таа крв, остатокот се истурал долу. И има нешто трето, што го споменува Елена Вајд во големата борба во поглавието, што е светињата. Во некои случаеви, свештениците требало да ја јадат жртвата за греф. Зошто да ја јадат жртвата за греф? За да имаш што да јадат? <laughs> за да се наситат. Или од тоа се хранеле свештениците. <laughs> Само од месо, <laughs> од жртви. <clears throat> Толку многу месо да се налапаат. Во текот на цела една година не верувам дека било случај. Или било. да. кога свештеникот, свештениците, не само еден свештеник, Дебе да прочитаме прво некви работи од Библијата во врска со ова. Во седмата глава, трета Моисеева, седма глава, че сега бевме во четвртата глава. Да почнеме да читаме од 22 стих. И пак му рече Господ на Мојсе и Велики, кажем на синовите израелски и речи им, не јадете лој ни од вол, ни од овца, ниту од коза. Значи, не јадете лој воопшто. Лојот од добиток што пцови или или од звер може да се употребува за секоја работа, но тој лој да не се јаде. Нешто што треба да го научат и а, луѓето од 21. век, да не се јаде лој. Зашто бидеќи науката докажала дека е тоа штетна работа за јадење, триглицериди, повишени маснотија во крвта, атеросклероза, артериосклероза и еден куп. Понатаму, никаква крв да не јадете во сите живеалишта своји од ниједно животно, ниту пак од птици. Е сега ќе се префрлиме на 28-29 стих. Пак му рече Господ на Мојсе велики, кажи им на синовите израелски и речи им, Кој принесува жртва за мир, повторно се мисли жртва за греф, за помирување, пред Господа, нека принесува дел од жртвата како принос на Господ. Што значи сега ова? Со своји раце да принесува принос пред Господ. Лојот со градите нека го принесува, нишајки ги градите пред лицето Господово, А свештеникот, значи се работи за ритуал тука, а свештеникот нека го изгори лојот врз жртвеникот, додека пак градите гради. Да му припаднат кому? На Арон и синовите негови. Значи телешки и јарешки гради. Не пилешки гради. <laughs> <laughs> Тешки и јарешки. А десната плешка од жртвата за мир, давајте му ја на свещеникот за да, биде, за да му биде како дел. На свещеникот пак од синовите Аронови што ги пренесува крвта и лојот од жртвата за мир, нека биде негова десната плешка. Зашто градите од жртвата за мир и плешките што се вознесуваат ги земаме од синовите израелски и му ги даваме свещеникот Арон и на синовите негови како вечно законет дел од синовите израелски. Со други зборови, му тоа се нарекува во 36 стих вечен закон за нивните поколенија, за свештениците, за починот Аронов, сите нивни потомци, кои ќе служат како свештеници. Тоа е законот за жртвата се паленица, жртвата за престап, за жртвата за вина, за жртвата за посветување и жртвата за мир и така натаму и така натаму. Свештениците требало да јадат од жртвите за грев, од жртвите за престап. Зошто? Што мислите? <laughs> Токму така. Шо мисле, колку, колко често се грешело во Израел? колку често се грешело <laughs> во Израел? Колку често се принесувале жртви за грех? Кога денес би било тоа случај, толку многу месо ќе треба да се најадат свештениците. Без пари се Не, Нема, да, нема да имаат многу здрава диета. <laughs> <clears throat> Но зошто Господ вака наредил? Добро, тогаш било поздраво место. <clears throat> Дали затоа што Арон и неговите синови и сите свещеници се посебни меракли за месо? <laughs> Дека тоа требало да биде нивната основна храна на тој начин да им се плаќа данок во натура, односно во, во добиток. Не, се разбира, не. Целта на сето тоа е да се пренесе гревот од грешникот врз кого? Врз свештенството, врз целото свештенство. Значи, крвта на телето влегувала во светилиштето. А таа што не влегувала на обичниот народ, како за поединци, значи јарешката во случајот, свештениците јаделе од неја. И тоа не се, значи не лој, не крв, туку чисто месо. Понатаму, тие свещеници што јаделе од неа, тие секој дневно служат во светелиштето. Како што рече Господ дури и во саботен ден, тие ја прекршуваат саботата, затоа што, а пак не се виновни, затоа што тоа име работата, работата име свещеничка. Секој ден се грешало, секој ден се принесуваат жртви за грев, не е битно дали е сабота или работен ден, свештенството тоа го правело секој ден. Секој ден меселе лебови, секо, во сабота баш ги менувале а, безкласните лебови на трпезата во првото отделение од светилиштето и така натаму. Сето тоа било со цел, значи, било директно телешката крв, се внесувала внатре во светињата, било преку свештениците кои што јаделе дел од она жртва, чија крв не се внесувала внатре, да влегува гревот во светилиштето. Суштината е вината за гревот да премине врз свештенството. Врз светилиштето. Светилиштето е одговорно, ја превзема одговорноста за направениот грев. Свештенството ја превзема одговорноста за направениот греф. На грешникот што се покајал му се простило. Тој бил очистен, дори се вели таму во четвртата глава. ке му се прости неговиот греф, тоа го прочитавме. Мегетоа, дали самиот греф е очистен? Не. Туку одговорноста за гревот, значи не, цената за гревот не е платена со жртвата за грев. Жртвата за грев, што се принесувала секој дневно, да речеме, во текот на годината, не било цената за гревот. Не било жртва што помирува за гревот. Таа превршала помирување за грешникот, прочитавме, но не вршала помирување за гревот гревот не можел да се покрие со жртвите што израелците ги принесувале во текот на годината. Тоа би било оправдување со дела, че значи со мојата жртва, од мој пари купена и така натаму. Напротив, со тоа што гревот од тие жртви влегувал во светилиштето, уште повеќе се покажувало дека со гревот не било расчистено Израелците добивале еден вид условно простување. Меѓутоа, за гревот, за самиот грев, за сите направени гревови, се уште не било направено помирување. Дури кога се случувало ова последно? На Јом Кипур. На денот на помирувањето. Е сега, бидеќи за тоа зборува и наредната лекција, во текот на престојнава седмица. Денот на помирувањето. Дека ви повикувам посебно внимание да обрнеме на оваа лекција. Внимателно да ја проучите оваа лекција. И јас сметам дека оваа лекција е најинтересната од целата. Полга. Денот на помирувањето. Па, почнувајќи од денес и секој нареден оцек, до петок и другата сабота ќе ја расветлиме оваа тема малку повеќе. Па ако даде Господи животе здравие, другата сабота највечер ќе продолжам јас. Значи, освен што наутро ќе се проучува полуката во редовен термин, сакам и јас повеќе време да посветам на оваа тема. А потоа со апостол Јован ќе продолжиме може би на 16 таму, после врање, например.